Molimo ga žele u ala da nam pokaže istinu istinom pa da je slijedimo, da nas sačuva zablude i da nam ukaže na njih. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ustabili naša stopala na pravome putu, očisti naša srca od nifaka, da nam da budemo spremni da se pokolimo našem gospodaru, u izvršavanju naredbi i ostavljanja zabrana. Molimo subhana, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na danu kada neće biti od koristi ni sinovi ni dunjaluk osim onoga koji donese čisto srce u kome je bio iman, ispravno vjerovanje i obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i selam na najbolje stvorenje koje je ovom zemljom hodilo našeg Resula, vjeroučitelja, našeg imama, koji je ostavio rekord u svim oblastima Islama i ostaje rekorder do sudnjega dana. On je usvetun hasene limen kane jerđu Allahe u ljom il On je najbolji primjer za onoga ko hoće Allaha i onaj svijet. Wa dhekar Allahe kathira i puno Allaha subhanahu wa ta'ala spominje. Zašto Muhammed sallallahu alejhi ve selleme mefhumul muhalefe nije uzor za ovu drugu kategoriju ljudi? Zato što oni neće Allaha. Oni neće onaj svijet i oni ne spominju Allaha dželle i onda njima ne treba takav kaliber i takva ahiretska i dunjaluška ličnost koja znači je najprirodnija što se može može biti. Draga moja braćo, vidimo da su temeli ovoga dinu islama danas dobro uzdrmani kod većine ljudi koji se pripisuju islamu ili dobar dio ljudi zida kao što često kažemo bez ikakvih temelja i obmanjen je da se može tvrđava nositi sa svim svojim teretnim tegobama bez temelja Pa onda vidimo ljude kako često ostavljaju vjeru, vidimo druge kako znači olako ovaj, stupaju u saveze sa nevjenicima protiv muslimana, vidimo ljude koji ilaču kako ubijaju najbolje evlije koje zemljom hode i tako dalje i tako dalje. I vidimo ljude jedni drugi zovu se muslimani, pripisuju se islamu, A mi znamo da je musliman onaj koji se pokolio Allahu Đelešanu i ne slijedi znači svoje strasti i obožava samo Allaha Đelešanu. Znači, zanijekao sva druga božanstva, potvrdio Allaha subhanahu wa ta'ala, sredoči da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahu rob i Allahu i Allahu poslanik. Mi govorimo o ova tri usulu thalase, od ta tri osnovna temelja. Ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Mi ovo, kad nakon čujemo pitanje, odmah znamo odgovor pa nam drago. I mi znamo odgovor dobrim dijelom teoretski. Ali se postavlja pitanje imamo li mi pokriće kada kažemo Rabbun Allah kada kažemo naš gospodar je Allah. Zato Allah Đelešanu garantuje onima koji kažu da je njihov gospodar Allah, to se podrazumijeva, znači da su se predali Allahu Đelešanu, da će ustrajati. Da će i Allah subhanahu wa ta'ala, pored toga što će iskušavati na razna iskušenja, ali oni hoće Allaha, hoće onaj svijet i oni to sve izdrže i triumfuju na kraju šehadotom na Allahom te bareke u ta'ala putu. Isto oni koji kažu naša vjera je islam, znači sve ono što dolazi sa islamom, oni su to spremni prihvatiti. Bez kejfe. Kako? Zašto? bez izmicao sa bilo kakvog, nego su samo spremi da kažu sami'ana wa ata'ana. Čujemo i Allahu se pokoravam. Isto tako kad se kaže da je da smo prihvatili Muhameda sallallahu alejhi ve selleme kao našeg resula, poslanika, to puno braćo znači. To znači da tu nema više igre. Jer mi smo obavezni, braćo, po našoj vjeri dati beju u našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Beju na šta? Na islam. Na pokornost. Na apsolutnu pokornost. I zato kada uzmemo poslanika, sallallahu alejhi ve selleme za Resula, za vođu, za imama, onda moramo ima pokriće zato. to. Onda sav naš život, mora biti ala sunneti nabijina Muhammed sallallahu alaihi po sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Moramo se truditi i odgajati svaku svoju disciplinu, svaki svoj segment da nam bude cilj da mi to postižemo, da idemo u tom pravcu. I da nema ni jednog momenta mi kažemo, znaš, e ovdje ja, ovdje ja, znači, važem, hoću se po, Hoću li se pokoriti Rasulu sallallahu alaihi sallam ili neću? Nego čovjek ne smije nikako da sebi dozvode dojde do neke vage. Nego da u startu kaže pokoravam se poslaniku sallallahu alaihi sallam ako u trenutnom momentu ima neka slabost da moli Allaha da što prije prevaziđe tu slabost i da ojača imanski, da to prebrodi, da lako to podnese, da jednostavno svaki sunnet poslanika sallallahu alaihi vseleme bude, bude sladak. Mi smo rekli, raču, prošli put, da su osnove Islama, ono što smo mi davno nekada učili u mektebima, da je to pet oni islamski, jel tako, šartova ili ruknova, gdje mi svjesno, dobrovoljno, bez ikakvi znači ovaj e, bez ikakvog znači prisiljavanja svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Želešanu a da je Muhammed sallallahu alaihi selleme njegov rob i njegov poslanik znači mi kažemo la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah s tim postajemo muslimani međutim nakon toga ako smo to kazali iskreno odma dolazi druga karika koja je znači temelj islama, a to je klanjanje pet dnevnih namaza. I tu se stvar ne završava. Znači kada bi ljudi izgovarali šehadet i klanjali namaz, a nijekali druge imanske šartove, šta bi oni bili? Otpadnici od islama, jel tako? Kada bi ljudi govorili, mi ovaj ne priznajemo zekijat, to ne treba, to je zulum i bilo šta ružno govorili o ovoj instituciji islama, s tim bi postali, jel tako, nevjernici. Dalje post Ramazana, to je isto tako islamski šart i obavljanje hađa, odočači, jel tako, oko, oko kjabi. Svi ovi, znači, šartovi, oni u Koranu imaju ili sunnetu Muhammeda s.a.v. tačan dokaz Jer kad se nešto od tebe traži, mora biti dokaz za to da Allah traži to. Pa Allah subhanahu wa ta'ala za šehadet kaže u 18. ajetu sure Al-Imran Šehid Allahu ennehu la ilahi illa huva wal melaiketu wa ulul ilmi qaimen bil qist. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. A i meleki i učeni da on postupa pravedno. Neba Boga osim njega silnog i mudrog. Znači Allah svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako Allah svjedoči, onda njegova stvorenja moraju to posvjedočiti. Jer nije osnovi, znači, kažemo sve što kaže Allah Đelešanu, to je sušta, jel tako, istina. <clears throat> Kad se kaže la ilahe, nema Boga. Je negacija u stvari svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim ova, ova rečenica se braćo mora precizno izgovarati. Znači, la ilahe nema ni jednog teštida. Illa Allah. Ne smijemo kazati ila Allah. Nego moramo predsjeduti ovaj, ovaj lam. Illa Allah. Znači, nema drugog božanstva osim Allah. Ovo je takozvani te'kid u arapskom jeziku, velika potvrda. Kada bi ovo izgovorili bez teštida, bilo bi nema drugog Boga, ima Allah. Pa bi tu ostalo prostora. A kad se kaže la ilaha illallah, nema drugog božanstva, samo ima Allah. Zato učenjaci ovo prvo nazivaju znači nefi. Prvo je znači negacija. I ovo je prvi rukn kod la ilaha illallah. Znači prvo moraš se pripremiti da sve zanegiraš. I otuda je Allah Đelešanuhu poslao tolike poslanike. Da sve to što se zove onom jednom riječi, je tako, širk, da se to sve mora zanegirati. Je tako? Bilo kakav vid znači širka posredništvom ili direktnim obraćanjem, traženjem od kamena, od ljudi, od mrtvi, od ovoga, od onoga, sve se to mora za nijeka. Znači za tevhid treba napraviti velike, veliku pripremu. I od toga sad razumijete zašto ovaj naš narod Ovako se neozbiljno ponaša u pogledu vjerovanja. Pa sad ide doktoru, sad ide veterinaru u pogledu vjere. Jel' tako? Sad ide klanja, sad ode siherbazu. Sad traži od Allaha, sad traži od neke svrdljive tetke koja ne zna o Allahu ništa, nego je sebi dozvolila da ona nešto brblja i da se spaja s nekim džinima I ona ima neke prljave knjige, stare knjige. I ona salijeva strahu i tako dalje. Kako se ovo može dešavati? Pa upravo zbog toga što ljudi nisu shvatili ovaj rukn islama. Da se ne može tevhid i širk nikada približiti. Ovo dvoje ne ide nikako zajedno, braću. Ova, ovo mora biti, znači, opća suprotnost. Pa mora se znači tačno znati jesi li muahid. A ako nisi muahid, šta si? Onda si znači upao ovu opasnu bolest koja ništi sva djela. Voleu ešeku la habita ma kanu ja'melun. A ako širku učinu, sve su pokvali što su prije dobro uradili. Pa čovjek kada primjer radi bude vjernik, pa uradi neki veliki grij koji nije širk, On nije pokvario sti svoj namaz, nije pokvario svoje, svoje ibadete i tako dalje, nego je, znači, uzdrmo svoju vjeru dobru. I pitanje kako će sad nastaviti. Je li to onog davu koji neće moći podnijeti i ustati ponovo na noge? Međutim, ako čovjek učini širk, došlo je do, znači, do brisanja svi dobri dijela. Znači, ništa više nema dobro. Pa zato se znači čovjek mora daleko, daleko udaljiti od širka. A kako će se udaljiti? Osim ako to nauči. I zato smo prošli put rekli da je prvi šart la ilaha illallah ilum, znanje. Znanje o Allahu Đelešanuhu, o njegovim pravima, jel tako? O njegovim imenima, o njegovim lijepim svojstima, savršenim svojstima. Znanje o dinu, znanje o, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I otuda je potreba, otuda je potreba da se muslimani okupljaju pet puta u džamii svakodnevno, da uče din, da pitaju, da sami čitaju, da putuju, da traže znanje. A to sve rade da bi i zato je jedna od definicija znanja da bi otjerali neznanje od sebe. Znači učim znanje li arfa džehl an nafsi da bi, znači, Arapi kažu to podigao neznanje od sebe. A mi kažemo da bi odgurnili to neznanje od sebe. I zato imaš praktično Ebu Džehel, prije toga bio Ebu Hakem. Hakem, kad se kaže u arapskom jeziku, je od Hakim. Znači, čovjek pun mudrosti, pun pjesništva, zna šta govori. Kad on govori, drugi, znači, ostaju bez teksta kako mudro to govori jel tako? Postaje Ebu Džehel, znači otac Džehla, neznanja, zato što ne može shvatiti šta je rečenca La ilaha illa Allah, jel tako? I zato je potrebno, i zato danas imamo problem u našem okruženju, da ljudi, mnogi hoće vjeru. I mnogi nešto, mnogo toga imaju od vjere, ali s druge strane bojat se često s ovim nepoznavanjem redanja stvari da upadaju u razne širkijate koji, koji im, jel tako, nište ono što su od dobra uradili. Kad se kaže illa Allah, samo Allah, osim Allaha, to je potvrda te, te ekid obožavanja Allaha, jednoga koji nema sudruga u obožavanju. Kao što nema sudruga u vlasti. Jel tako? Zato Allah što kaže na drugom mjestu وَلِلَّهِ الْحَلْقُ وَالْأَمْرِ Allahu pripada stvaranje i vladanje. Pa svi ljudi kažu stvorio nas je Allah. Ali ne kažu svi ljudi Allah sudi. Allah treba da sudi. Vidiš da ne kažu. Jel tako? Malo je ljudi koji kažu da je došao od majmuna. Jel tako? I to sve više lapi, lapi. Ljudi sve više potvrđuju da su oni, da je stvorio Allah. Ali kažu Bogu Božije, a caru carevo. Znači, vjeru treba razdvojiti. Pitanje ćemo na kraju. Imamo dijalog, znači kada Ibrahim, alaih salatu wasalam, postiče svoga oca, poziva ga na ovo la ilaha illallah, da shvati šta je to. I kada Ibrahim reče ocu svome i narodu svome, nemam ja ništa s onim kojeg vi obožavate. Ja obožavam samo onoga koji me je stvorio. Jer će mi on doista napravi put ukazati, on učini riječi tevida trajnim za potomstvo svoje. Tad je Allah Đelešanu poziva ehlul kitabije koji isto tako kažu da vjeruju i da vole Allah. O sebenici knjige dođite se okupimo oko jedne riječi i vama i nama zajednički. To je, jel tako, teva i la ilaha illallah. Da nema nikoga osim Allaha kao obožavatelja Da nikoga njemu ravni ne smatramo. I da jedni drugi pored Allaha bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi zaista muslimani. I zato je nama naređen dijalog sa Elukitabijama. A nije nam naređeno, znači, ovo što danas radi i zloupotrebljavaju ove kuranske ajete, pa preve tako zvanu Keno. Često keno. Pa pravi, jel tako, među religijsko vijeće, pa kucaju zajedno i farbaju jaja. Kao sve to zajedničko, jel, jedan nam je Bog, jel tako, sve su to nebeske vjere. Ali ovdje Allah što precizno razdvaja. Pa kaže, Kulja ehlel kitab, ta'alev ila kelimetin sawa'in bejnena o bejnekom. Jeste, o seminske, došte ovamo, da se, da se sastanemo i pričamo oko zajedničke riječi. Oko zajedničkog, znači temelja koji, je, koji bi trebao biti zajednički i kod vas i kod nas. Pa onda objašnjava Allah šta je taj zajednički stav. Allah ta'budu Allah na'budu illa Allah, da samo Allaha obožavamo. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اذا نوزمو posednike do Allaha dželle šanu e ako hoćete ovakav dijalog ako hoćete na ovakav način razgovaramo mi ne odbijamo ovo mi ovo ne odbijamo i zato znači i kada je znači rasprava i kada pozivamo nekoga u islam znači nema ostupanja el tako od principa koje je postavila ova lijepa vjera. Dokaz da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme Allahov poslanik su riječi Allaha uzvišenog Došao mi je poslanik jedan od vas. Teško mu je to što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a, pa, a prema vjernicima je blag i milosti. Šta znači kada mi kažemo da svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme Allahu Allahu poslanik. To se podrazumijeva u četiri stvari. Pod broj jedan pokoravanje i slijedjenje onoga što je naredio. Pokoriti se poslaniku sallallahu alaihi ve selleme braćo nije slobodan izbor. Mnogi mi danas još uvijek svatamo, kažu nema prisile u vjeru. Jeste, pravo. Nema prisile u vjeru dok se tamo neko, anamo neko. Budista, nevjernik, mušrik, otpadnik. Pa nećeš din, hoćeš u džehennem, onda je za tebe la ikraha fid din. Nema prisile u vjeru da ti promijeniš sada opciju, ti samo nekoj ne vjeri, pa nećeš da mijenjaš dobrovoljno, hoćeš tako, imaš izbor. Ali ako si ti rekao da si musliman i privatio si, znači, ova načela, znači ove šartove islama, onda više nema izbicausa. Nema više, znači, ovaj slobodnog izbora, Pa da ti sada uzmiješ nekakvu križaljku gdje su, znači, ili nekakve ovaj kockice u kojima imaju određeni vađebi, suneni, mustahabi, onoga što je naredio poslanik, ali salatu wasalam, pa da onda kažeš, znaš šta, ovo, znaš, 21. vijek, ovo ne može proći, ovo križa. Ovo, eto, neće mi niko zamjeriti da ja se namiršem, ove ljudi da ne smrdiš, ovo može proći jel tako? Ovaj, e, svi ljudi vole da lijepo pričam i ovo za zaokružiti. Niko ne vole da ga na njega, jel tako? Ljudi vole da ovaj budem precizan i ovo ću zaokružiti. To svako voli i ko je vjernik, ko je nevjernik, jel tako? Ljudi vole da budem darežljiv i ovo ću zaokružiti. Ljudi vole i oni koji su paraziti vole da si ti darežljiv, jel tako? Da bi se mogli o tebe dobro ogrebati. Međutim, ti ne smiješ ovakvim Znači, ovakvom šemom ići, ti moraš sve pozdravljati. Ti gdje god zastaneš, ti si zastao i ti si, znači, doveo pitanje, znači, put. Znači, osudio si poslanika, sallallahu alihi veseleme, nešto se sa tebom dešava, jedno od dvoje. Ili ne znaš pa ti treba objasniti, Ili optuživaš poslanika sallallahu alejhi ve selleme da određeni sunnet nije dobro ne paše ljudima. Razumijete, draga braćo? Ovo je jako bitno da se i zato mi danas kad objašnjavamo vjeru, šta se dešava? U glavnom hođa sagleda sve jedan tamo zid. I on tamo onim vješalcima priča. Ovi vamo dole ljudi spavaju. Naš. I on priča nešto što nije ošte, jel tako, ni na čiji račun, tamo nešto. Samo biva da se to obavi. Ne, ne, ne. Mi smo sad rekli malo prije u sjelu da mi govorimo riječ, kelime. Ova riječ, ona treba da te zareže. Ona treba, ovo ti operacija. Ti je moraš sada podnijeti. Ali islam ti za tu operaciju nudi anestezi. Podnijećeš to lako. U teme je sreća i dobro za tebe. I mora se spremiti, znači da jednostavno prihvatiš to. I da ne smije ni jedan sunnet da bude predmet rasprave. A vi znate, braćo, sunneta, kad se kaže sunnet, to ne mora znači da je on u svojoj biti sunnet. Jel tako? Znači imaju sunneti, kad se kaže sunnet, ovo je jedno od značaja, znači nije u Koranu. Ali ne mora znači da nije stroga obaveza. Jel tako? Pa općenito slijediti sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam je stroga obaveza. A neki od ti sunneta nisu vađib. Razumijete li? Znači, općenito slijediti sunnet je stroga obaveza. Jer da nije stroga obaveza, ti ne bi mogao obožavati Allaha Đelešanu kako treba ni namaz ne bi znao obaviti, ni hađ ne bi znao obaviti, ni postiti ne bi znao, jel tako, ne bi znao zekaja dati, jel to moraš sunnetu poslanika, da sam tim putem ići, kazali smo da u jeziku, u jezičkom značenju, riječ sunnet znači put. Ti moraš biti na putu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, ako hoćeš da ostvariš određen ibadet, jel tako. A od ti sad sunneta nije sve strogo obaveza. Pa primjer radi, imamo određene sunnete, koje, ako i zato je, šta je definicija vađiba? Šta je vađib? Ko bi nam mogao ukazati šta je definicija, kad se kaže riječ vađib, šta ti razumiješ? Na. Dobro, dobro nešto. Ha? Dobro voljno nešto. Dobro voljno nešto. Ima li još kakvi definicija? Obaveze, ali nije strogo obaveze. Ima li još definicija? Ko pogrešno kaže definiciju, mora će nam opreti u u najnju ruku. Večeras popijemo kao. Vađib je obaveza samo nešto blaža od farza. Ili da vi, vidim da vas buni jednostavno. Znači, definicija farza. Lakše, pošto ima ovdje Hanefija i drugi. Znači, definicija farza. Kad ti kažeš farz, šta to znači? Stroga naredba. Znači, stroga naredba. Šta ako ne izvršimo? Kazna. Kazna, e bravo. Znači, kada se čuje riječ farz ili vađib, kod džumhura, kod većine islamskih učenjaka, Znači nema razlike ova između riječi farab Allahu ili znači vođeb Allahu. Allah nešto naredio ili učinio fardom i jedno i drugo je isto. Znači kad se kaže fars ili vađib, to znači izvršioc ako izvrši ima nagradu, a ako izostane ima kaznu. Razumijete li? A ako zanijeće ima šta kufr? A definicija sunneta je ako počinioc izvrši ima nagradu, a ako izostavi nema kaznu, ako zanijeće ima kufr. Pa mi ne smijemo mi svak igrati se sa njim i smijeti se sa njim. I kaza to je nešto prevaziđeno i to oholo govoriti. A kamo li nešto što je poznato? E sad pogledajte, draga moje braćo, znači mi moramo shvatiti šta znači kad mi kažemo Muhammedu Rasulullah. Znači, pokoravanje i slijedženje onoga što on naredio. Potvrživanje i vjerovanje ono što je obavijestio. Znači, ima stvari koje poslanik Ali Salatu Oslam naredio i sam radio i vidio si. Klanja poslanik Ali Salam i ti klanjaš. On kaže sa Allah Oslam klanjajte kao što mene vidite da klanjate. Obavlja hač, kaže uzmite od mene propisa hađa. Znači, nešto što ti vidiš. Ali imaju, znači, stvari koje ti moraš vjerovati potvrđivanjem i vjerovanjem onome što je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači rekao je neke stvari, a on je obaviješten čime? Objavom, jel tako? Pa je poslanik kada je salatu alejhi ve obaviješten o mnogim stvarima. Kopaju hendek oko Medine, jel tako, tranšej. I sada poslanik kada je sam kopa i on i kaže Allahu ekber. Se neftahu Al-Faris kaže Allahu Akbar, Allah je najveći, uzet ćemo Perziju. Pa kaže Allahu Akbar, se neftahu Roma, uzet ćemo i zapad, znači uzet ćemo današnji Šam. Ove informacije, one se moraju vjerovat. Ovo je samo jedan primjer, pa je poslanik sam najavio će doći Isa alaih selam, jel tako? Pa je najavio da će gdje je Deđal, šta se sa njim sad dešava, jel tako, da će on biti odvezan, pa nam je javio Jeđuđ i Međuđ, najavio nam, jel tako, ovaj, e, tri pucanje propadanja zemlje, najavio nam, jel tako, dolazak sunca za zapada, vjetar, najavio nam dim, znači sve te preznake koji su došli, rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme, e mi sad ne možemo, ko što ljudi klanjaju, kažu, jeste, ali, nije se niko tu da vrati. Kakve on sad koristi ima o svog nama? Znači, on ne vjeruje u stvari koje su znači, obaveza da se vjeruju. Jer govori onaj koji ne govori po svom nahođe, je tako? Ne govori poslanik objavom i u to se mora, mora vjerovati. Bilo šta zanijekati od sudnjega dana. Polaganja računa, prelaza prensirač uprije, ovaj e, ulazak u džennet ili ulazak u džehennem, bilo koji segment od ovih segmenata, a to sve zove sudnji dan je kufr. I to čovjeku negira svu njegovu, njegovu vjeru. Napuštanje i ostavljanje onoga što je zabranio i ukorio. Znači, poslanik alaih salatu wasalam kaže ono što sam vam naredio ma emertukum bihi fe'tu minhu mestata'tum Ono što sam naredio, uradite koliko možete. To ne znači našom današnjom logikom, pa eto, eto vidiš, rekao poslanik, uradite koliko možete. Znači, u džihadu ne mogu svi po pet čafira obarat na, na, na zemlju. Nije Allah tako jakim učinio. Neko može jednim metkom dva, dva čafira, pogotovo Allahom dozvolom, je jel tako? Neko može... Znači, u namazu da stoji po dva, tri sata da ibadeti, a neko to ne može. Praktično, fizički ne može to podnijeti. Jel tako? Ima problema sa nogama, ima problema s kičmom, ima... Pa kaže, ono što sam naredio, dođite s tim koliko možete. Znači, naredio poslanje sad noćni namaz. Naredio mnogo tih stvari i mi sad krenemo sve te stvari. A ne možemo svi isto. Uama <coughs> nehejtukum anhu fentehu. Ali ono što sam zabranio, ne kaže, ostavite koliko možete. Ostavljaj duhan, ali eto, ne rate. Nikad neš ostaviti. Fentehu, odma ostavi. E sad se izražava tvoja vjera u sliježenje kada kažeš Muhammedu Rasulullah. Znači, ima i prestav, došao ti Allahov poslanik, a ti hoš da je spržiš. Tako se dočaraj. Došao ti Allahov poslanik i ti hoćeš da zapališ. I on ti kaže, Allahov robe, to je haram. Baci to. I ti kažeš, Allaho poslaniće, ja ću to, ne znaš ti šta ovo znači, ovo, znaš, ovo je nešta. Rekao ti poslanik, isla. to ti je isto da ti je rekao poslanik, moraš tako sebi dočarat, ili ti sad neko prenio. To isto. Jer ovaj što prenosi, znači, on je prenio govor poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Znači, ostavi grije. I zato je, znači, ovaj pojent ako svi grijeha, da je postignut hedef, cilj, kad se grije ostavi. Znaš. Zato Allah što kaže, ola takrebu zina, ne približavaj se zinaliku. Innehu kane fahišetan vasa'e sebila, jer je to razvrat, ako kreneš u tom pravstvu, sve mu razvrat i ružan put. Znači, nikako se ne približavaj. Jel tako? Pa onda imaš hadici koji govori o, o vrijednosti zadnjeg ženskog safa prvog žen, muška, muškog safa. Znači to bude udaljeno, pa obaranje pogleda naređene Kur'anom i sunnetom je tako, da se ne bi došlo, jel tako, do toga. Pa ovdje, ostavljanje onoga što je poslanik zabranio i ukorio. To je znak da se ti se pokorio Allahom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. I četvrta stvar, obožavanje Allaha uzvišenog onako kako je on propisao. Znači, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je braćo dozvolom od Allaha subhanahu wa ta'ala nama, znači Allahovom dozvolom, propisiva određene stvari. Znači, samim tim, kad poslanik alaihi sallam izlazi i staje u namaz, on nama tada propisiva kefijetu salah, kako se to obavlja namaz. Znači, Allah naredio namaz, poslao svoga rasula da nam on sada to znači propis taj, sav propiše kako to ide. A to je opet sve praćeno, znači objavom ništa poslanik ali salatu wasalam u pogledu dina nije rekao po svom nahođenju. I zato Habab na Uhud, na, na, na Bedru kaže o Allahu poslaniće ovo naše stajanje ovdje, ovo objava ili je, ili je rat varka. Jer je Habab bio strateg vojni. I sad vidi da, znači, ovaj, vojnički nije dobro tako stat. Ali on ne kaže, o Allahu poslaniće, ja imam prijedlog. Ne, ne, ne. Stao poslanik, je salatu, on hoće se uvjeri. Jer mi neke stvari, jel tako, ovaj, ako imamo objavu, tu nema više šure. Ne možemo mi sada sjest večeras ovdje u skafu i reći, znaš šta, Hajmo mi da se, da jedni drugi rasteretimo. Znaš, hajmo mi da večeras glasamo ko je da se klanja u džematu, a ko je da se klanja kotići. Kad bi tu braću šuru napravili, svi bi postali nevjernici. Znači, jer je usulsko pravilo la ištihade bada nas. Nema znači ištihade, nema šurovanja, nema dogovaranja, ako je došao jasan dokaz jasni dokaz dokaza koliko hoćeš, jel tako? Svi monakci klanjali u džami. Monakci. Oni što će u no džehennema. A što je onda sa nama, ko ćemo biti mu'mini? Jel tako? I o tome se samo treba reći gospodar, olakšaj mi. Daj mi izlaz, daj da se premjestim, daj da ovdje, daj da ovdje, ali opravdanja nemaš. Znači, uspostaviti namaz u džematu moraš, pa ako je daleko džamija, skuje neku kolibu, pa pozovi muslimane, uči jezan i uspostavi mu sadlu, to je dozvoljeno. Ne moraš tu klanjati džuma ako nećeš. Jer je džuma politička stvar. To određiva znači ovaj puno stvari, jel tako? Pa zato svaki čovjek ne klanja sam za sebe džumu. Ili sa nekom malom skupinicom. Osim ako je to nužno, ako nema ništa bolje. Osnova je da muslimani, jel tako, petkom dođu svi na jedno mjesto kao Bajramom, jel tako, da bi se ovaj mogla što bolja poruka postići. Dokaz za nama zekat i značenje tevhida je u mnogo ajeta, a mi ćemo spomenuti neke. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bayne navodi nam dokaz i kaže, a nije im naređeno osim da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno kao pravi vjernici vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinu udjeljuju, a to je ispravna, a to je ispravna vjera. Znači, u ovim ajetima sure Al-Bayne Allah Đerašanu navodi dokaz i za namaz, i za zekat, jel tako, i za tevhid. وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Šta je ovo dokaz za zekat ili, ili za namaz? Nije ni za zekat ni za namaz. Ovo je dokaz za tevhid. Nije im naređeno osim da Allaha Đelešanuhu iskreno obožavaju, da uspostavljaju tako ovaj molitvu i da udjeljuju zekat. Dokaz za post je u suri Al-Bakara, kao što kaže Allah Žeršanuhu, o vjednici, propisio vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojazni. Dokaz za hač su riječi uzvišenog hodočastiti hram dužanja Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj ko neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan, ovisan nijekom je sura Al-Imran 97. ajet. Znači ovo su i šta je cilj, draga braću, ovi, ovi dokaza? Znači u islamskom svijetu i oni koji su shvatili šta je znanje, oni ove dokaze pamti. I ovi dokaze trebaju tebi personalno, jer tebi, znači, kad ti god dođe nekakav šubuhat i tako dalje, ti čime odgledi šeitano, šeitana? Jel tako sa dokazom? Kako zatvaraš praz, ovaj šuplje rupe šeitanu sa dokazom. A isto tako kada ti ćeš sutra doći u društvo ljudi, pa će ljudi kazati ovaj, dobro, ti govoriš o tom moneteizmu, govoriš o tom vahdanijetu, ovaj, kako si ti to shvatio? Jel tako? Pa ti će njemu kazati između ostalog, jel tako? U suri to i to, primjer radi u suri Al-Bejine, naćeš dokaz koji govori da je nama naređeno da Allah iskreno obožavamo. Jel tako? A ti uzmi Kur'an pa provjeri. I zato danas kada mi često ovaj pričamo s ljudima, ljudi kažu, a gdje ti to našu? Ili gdje mi to pokažu Kur'an? I sad se ti sad preznajavaš, jel ti se prodao pod nekog velikom šehu Islama na sjelu, jel tako? I sad te ljudi imaju pravo ispitati. Ko što je spitali Buhariju, je li tako, kad je došao u Bagdad, uzeli stotinu hadisa i sve ih izmiješali. Rivajet, znači metn hadisa i onda lanac. Pa lanac jedan prebace na drugi metn, drugi metn uzeli, drugi lanac i to sve izmiješali. I ko danas što se sastanu, dođu pjevači, je li tako, na, na, na igrališta, tako je narod se skupio da vidi mama Buhariju. Pa su rekli, imamo deset pitanja za tebe. I došlo je deset ljudi i reklo mu, ovaj, deset hadisa. Citirali su hadise sa prenosilic, prenosiocima i sa metnom. Pa su tijeli, oni su čitali, a tijeli su da to Buharija ponovi na pamet. Jer on je, jel tako, hafiz hadisa. Pa je on, kad je čuo prvi hadis, kaže ne znam. Drugi hadis ne znam, 50 ti ne znam, 100 ti ne znam. Pa se ljudi učudo vidjeli. Pa su rekli, pa ko tebe proglasi učenim? Pa što smo se mi onda danas ovdje okupili? Ko ovdje koga vara? Pa je on rekao, ljudi, ako nemate ništa protiv, ja ovih 100 hadisa znam, ali je drugačiji način. Ovo, ovo, ne, ovo ne, ne može ovako proći nikako. Jel tako? Pa je onda počeo da vraća lance gdje pašu, da vraća metnove gdje pašu i poredao ti sto hadisa i zato je ostao imam od Buhari. Jel tako? I svi kad čujemo da je hadis kod Buharije, kažemo, što kažu Saralije, to je beton. Znaš, to je više, znači, ovaj, ne, ne može se, to, je, to se preko toga lako ne može prijeći. I zato mi kada govorimo o vjeri, ovo su sve vazovi, ali mi vjeru, braćo, moramo učiti precizno, sa dokazima. Da bi mi jednom se ovaj rasteretili i ne bi imali znači šubuhata, a s druge strane mi smo svakodnevno u davi, pozivamo ljude i tako dalje, pa ljudi hoće da vide koliko sti ti ljubomoran prema vjeri. Moreš ti trenutno, sekundano kazati, evo ja slušao jednog daju je nekog šeha, pa evo i ti poslušaj. Jel' tako? Evo ja, međutim, on će na brzo, na kratkom, za kratko vremena reći, pa dobro, ali ja hoću da osjetim toplinu vjere kod tebe. Kako ti svoju vjeru sad braniš? Šta ti je municija? Šta ti znaš suštinski ovoj vjeri? Jel' tako? A ovo se, braćo, može postići. Kao što smo naučili sve ove zanate dunjalučke, jel tako, i ne fali nam stručnjaka u ome sjelo, kamo na drugim mjestima, ali treba samo prirodno, jel tako, ovo. Pa evo kad bi rekli večeras, jel tako, hajde nešto malo to zabilježimo, da savladamo, znaš, mogli bi reći, aha, ono, dokaz za vjerovanju Allaha, za namaz, za zekat, sura El Bejine, znaš, dokaz, jel tako, za za hađ imamo sure Al Imran, dokaz, jel tako, ovaj, e, za post imamo suri Al Bekare, pa onda ne to bude prva faza, pa druga faza, pa onda počnemo, aha, a je taj, taj, jel tako, pa ga onda naučimo i na arabskom jeziku, pa onda pogledamo i tefsir, znamo tefsir tog ajeta, e to je znanje. Tako se ide, znači, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje ćemo stati jer malo smo više oduljili, a sljedeći put, inša Allah, ćemo govoriti o osnovama imana, to jeste ono što mi govorimo imanski, imanski šartovi. Kazali smo da se samo posjetimo prošli put. Znači, kada se spomene u nekom kuranskom hadijskom tekstu riječ islam, ona podrazumijeva šta još? Šta još? i iman. Kad se spomene riječ iman, ona podrazumijeva šta? Islam. Dobro, kad se spomene u tekstu istom ili u ajetu u hadisu i riječ i iman i islam, šta ćemo onda? Onda odvojiti. Jeste, znači onda svaka od ovih riječi ima svoje objašnjenje. Pa učenjaci kažu, islam je znači se vezan za vidljive ibadete, jel tako? Znači vidiš opipljivo nešto. Neko izgovorio šahadet, vidiš to, čuješ. Neko obavlja namaz, vidi se, jel tako? Neko daje zekijat, ako ima odakle, vidi se, jel tako? Neko ode na čabu, svi znaju da ode. Znaš. A imanski šarpovi se vežu, znači, za stvar gajba, jel tako? Ovaj. U globalu, znači, za stvar gajba, pa vjerujemo u Allaha Đalešanu, ali ga ne vidimo, jel tako? Vjerujemo u meleke, ali ne vidimo. Vjerujemo u knjige, dobro, knjiga je opipljiva, ali tu su te mnoge informacije, jel tako, koje mi ne vidimo, jel tako? Ne vidimo džennet, ne vidimo džehennem, jel tako? Ali vjerujemo isto tako, vidimo poslanika, sallallahu alaihi veseleme, vidimo ga sa nama, To jeste, vidimo sada dokaze koje nam je ostavio, ali oni ljudi koji su, znači, ovaj, bili tu, poslanik kada je sam dobio objavu, vide li sad ljudi kako to ide? Ne vide. Jel tako? Nego je poslanik sallallahu alaihi sallam podučio da imaju razni načini objave. Jel tako? Pa nekada dođe Džibril u obliku čovjeka, jel tako? Nekada dođe Džibril u svom originalnom izgledu, jel tako? Nekada Džibril dođe i samo to, znači, prenese na srce poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, jel tako? Ne vidi ga ni poslanik, ali selam. Ali zna da je to objava, jel tako? E, to je ono što mi zovemo danas iman. I za kraj, pa razmišljajte puno o tome. Znači, svaki čovjek ima potrebu da bude siguran. Da se osiguri ono što mi je kazali. Da se obezbijedi, da je sebi obezbijedio neku sigurnost. Suprotno sigurnosti, je li tako, paničenje i nesigurnost. Pa zato se ovaj ove neke tamo, znači, ovaj zovu jedinice za sigurnost a oni u stvari unose paniku. Jer tebi kad dođu oni čap, čar, čarapari, jel tako, oni nikakvu sigurnost ne garantuju. Ni sebi, ni drugom. Oni samo prave bela i sebi i drugima, jel tako? Traume i sebe i drugima. E, ova riječ, amen, ona je, znači, ona je jednostavno usađena u riječ iman. Pa je emn u arapskom jeziku znači sigurnost. A gdje mi osjetimo najveću sigurnost? u, i, u imanu, je tako? E, znači, mi, ako budemo zaista tijeli da se osigurimo, onda se, je tako, upotpunimo iman. Osjetimo slast imana. Uljepšajmo sam svoj život da bude, znači, u tom emnu, u tom, znači, imanu. Pa ćemo biti sigurni i bit ćemo, znači, uspješni na Dunjavku na Hiret. Zato kad je došla jedna delegacija Rimljana, kad se kažu Rimljani u terminologiji, onda su uvijek misli ljudi iz današnje Sirije, Turske i tako dalje. Pa su došli u Medinu, traže Omera da pričaju sa njim o islam. Da prime islam. Pa su pitali, gdje taj glavni vaš? Jel tako? Danas kad se pita za glavnog, vidiš odmah iz priloženog na njegovom odijelu, na ulaznim vratima, auto, kako je parkirano, tako. Možeš onda misliti kad uđeš u kancelariju, šta sve tamo ima, jel on je glavni, jel tako. Znam da danas uđeš kod jednog načelnika općine, razumiješ, a on, razumiješ, neka, unutra nekakav šporet, jadnik sav začadio, neće, nešto on ust, kaj izvini Boga sam da ja ovo, evo malo dimi, znaš, evo ti gas maska, to mi je dao neko, to je lično moj ja je kupio, evo, ovo stavi, znaš, ljudi, znaš, a ovi ljudi došli i traže Omera, gdje je njegova palača presjednička, gdje je obezbeđenje, pa kažu muslimani, Omer, naš halifa, ima običaj da poslije podne ode u, u haremu poslanikove džamije gdje imaju palme, ono tamo prema Baki, da tu malo odleži kaj lul da ospava. Pa oni kontaju, znaš, ovo je, je tako, priča za malu djecu. Pa su stvarno došli tamo, oni su po opisu znali kako Omer izgleda. Jer uvijek neprijatelj istraživa kako njegov neprijatelj izgleda, je tako? Pa su vidjeli ogroman čovjek, je tako? Ovaj, leži i spava punim snom. Pa su rekli, vallahi inneke adilt. Tako nam Allah, ti si pravedan. Jer dok ti tu moreš spavat, znači, i dok tako duboko možeš zaspat, ne vre čovjek koji problema vraća zaspat. I uglavnom ljudi koji ne mogu spavat, kaj mene nešto, brate, sat neke misli. Znaš, ubi me, ubi me do kraja. Kaže, vallahi inneke adilt. Fe emint. Pa se kaže, onda osjetio sigurnost. Jer kad si ti pravedan, Zašto je Osman radijallahu anhu raspuštio svu svoju sekuriti i svoju gardu, rekao nikome ne dozvoljavam i naređujem strogo da me niko ne smije vraniti. Zato što on bio imanu. Znači, on je tio da bude nacionalni kurban. Zašto nije osjećao paniku? Pa je, nije lako ispustiti duše, ali tako, pogotovo sablja sjeva, zašto šehide neće imati obračunan sa njime danu? Pa zato što su imali obračune sa sabljama cijevale sablje. Jel tako? E, taj iman, pa oni kažu, tako nam Allaha ti si pravedan, pa si postao siguran, pa si mogao zaspat. I ovo je redoslijed. I zato mi hoćemo da budemo sigurni. Nećemo biti sigurni ako mi kajemo, znaš šta, mi ćemo od imana, to jeste od islama, sad spominjem jednu riječ, ali tako, uzeti, znaš, ipak, da mi odmah u prvom planu ne zapnemo za oči nevjernicima. Jel tako? Pa nećemo mi, znaš, sada nešto na glavu staviti rodna, ha, i vidi se da smo mi oni, a nam oni što i traži. Jel tako? Ne, ti što više ispoljiš islam, to jeste iman, ti ćeš sigurno najsigurniji bit. Evo, malo smo prije čuli, ko ono priča, jel, veli, nama je najteže bilo kad treba nići nešto, bilest, nekoga, privoditi. Ne osjećaju ljudi neki strah. Jel tako? A zašto? Znate li vi da analitičari pravi velike analize? Kako to? I kažu 90% ljudi u Maoč neko im je javio kad je bio onaj napad. A braćo, niko im nije javio. Zato što tamo dijete poput malo veće od, od Kenana ide i vitr klanja prije nastupanja zore u mesčit. Znači, djeca idu, povede ga babo i on ide, klanja vitru, mesčidu i ne spava ono da ometa druge da vidi ženja u facu neku. Jel tako? Znači, ljudi u, treći, u zadnjoj trećini noći su u, u žicima. U ibada sa svojim gospodarom. Znači, ne možeš i nikad ne zanaditi. Jel tako? E, zato što osjećaju sigurnost u imanju. Pa kažu, bilo je cena, viću oni policajci, lezi! A brat kaže, pa džeću, pa lezi ovdje, pa ne mogu ovdje viš da ovdje, gdje ovdje sad? Pa ne, daj, lezi, vidiš da kamera, lezi bilo dže, znaš, pazi, kome je muka, ovom je što treba leći ili ovom je što, znaš? Kamera E, zato što ovaj, e, ovaj je siguran, jel tako? E, zato, draga moje braćo, govorit ćemo o ovoj sigurnosti i ovim imanskim šartovima, Zato tijelo sam samo da nas postaknem da mi imamo potrebu da budemo sigurni. Znaš, zato poslanik kada sam u pećini, traganje za njim, potraga. Znaš, i kaže Ebu Bekr, pazite, tu je krajnije opasna situacija. Kaže, u Allahu poslaniće, leo nadvaru ila akadamina, ako pogledaju samo, ovako obore pogled, odmah će nas vidjeti. Pa nije rekao poslanik sam, Pa dobro, Ebu Bekre, to je tako, to je stvarno tako, kobore poglede, nego njemu kaže, o Ebu Bekre, šta ti misliš, Marejuke? juke, bifnejni, wallahu salifuhuma, šta ti misliš o Ebu Bekre, dvojici Allah, sa njima treći, sa svojim znanjem, sa svojom moći, znači Allah upravlja sa tim pogledima, koliko si ti puta tražio svoje kućneke stvari, Nisi mogao naći kad stražio. Kad i nisi tražio, znači, nekada se desi da ti ne možeš ti, pa ti napraviš belom, ovdje sam ostavio, pa jesi, ali, znaš, zaboravio si da tvoj gospodar upravlja sa i tobom i tvojim stvarima i svim ostalim. <clears throat> Zato, da ga moje braće, molim Allaha Želešanu da svatimo islam. A islam, zato Allah Želešanu kaže, udhulu fi silmi kafe, koliko ti je prevao o vjernici ja ju ledina amenu udhulu fi silmi kafe o vjernici živite u miru biva ono komunizam je bio pa je to predstavljao da je to najbolji mir i danas ljudi kažu mogu sve svađe spavat pa i krava može svađe noć Jel' tako Jel' tako možda je svađe bolje nego uštali tamo je možda nije pokidano i tako dalje ali insan koji im vrednuje sebe i koji je ponosan znaš On, on se lažni nekim obećanjima i parolama ne može zadovoljiti. Jel tako? Pa, znači, koliko ti je prevodio Kur'an u to baš doba? Kad se moralo dobro birat, jel tako? Ko što danas ljudi kaže deložacija, pa dok ne nas hvati šta je to ona na ulici? Jel tako? I zato mi kad govorimo ljudima, mi govorimo jasnim jezikom da ljudi znaju Naš, ne kažemo mi, znači, melek, pa onda kažemo anđeo, naš. To nekad možeš koristiti kada ljudi ne razumiju terminologiju. Ja sam bio u Beogledu, ja kažem, ovdje večeras ima puno anđela. To je u prevedu, prevodu našem melek. Dakle, ovdje isto večeras ima puno džavola, obještajaca i tako dalje. To je u prevodu šajetani. Ovaj. To je kad su ljudi koji ne razumiju terminologiju, jel tako? I zato kažem, draga moje braću, Ispravno je udhulu fi silmi kafe, uđite u islam potpuno. Ovaj silm je od riječi islam. I selam je i islam to je isto. Znači nema mira bez islama, nema selama bez islama i tako dalje. Volate tebi uhupovati šeipan, a št, ovo je objašnjenje tefsira ovoga prvog dijela. I nemojte slijediti šeitanske stope. Znači, ako rezerv rezervisano uđeš u islam i kažeš ja ću da probiram šta slijediš šta slijediš, Kur'an sunnet, jel tako? ne, slijediš šeitanove stope innehu lekum aduumu bi, a šeitan je jasan, vidljivi znači, to čim ti se nešto dvoumi da se pokoriš Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom rasulu sallallahu alaihi selleme, to je znači ti se već šeitate uzeo za ruke i vodite svojim nekim putem. E, kad ovo čovjek uradi, onda će osjeti ovaj emin, ovu sigurnost. Jel' tako? Jel, evo, hajmo mi to da sad prevedemo u našu stvarnost. Koliko mi imamo ovdje u Bužimu stvarni prijatelja večeras? Jel' tako? To je ma stvarni prijatelja. Da će pregovoriti iman. Malo kad ti ljude dinu, jel' tako, uranu, Ma neko vodi ti njega, šta me briga, nemoj samo moji krava i baca dilan. Jel tako? Znači ja mislim o stvarnim prijateljima. Čekao je. Znači od nekih 20.000 ima Božim toliko, hajde kažemo da ima 19.000. Znači mi u ti 19.000, Allah zna, malo imamo stvarni prijatelja koji nam ne bi ništa ukrali, koji nam ne bi žene pogledali, koji nam ne bi, znači, koji nas ne bi kibetili, koji nas ne bi izdali. E to su stvarni prijatelji, ne onaj kaj ja navijam za vas, pusti to, jel tako? Pa čekaj, ti živiš u okruženju hiljada ljudi koji ti ne žele dobro. Što si ti ovako smiren? Jel tako? Hajmo ovako sad razmišljati. Mi ovo što sjedimo ovdje smo mi neki banditi. Pokrali što je bilo banaka večera subužimu, mi sve opljačkali i sjeli ovdje da brojimo pare. I ja ovako odulju ovo 45-50 minuta, znaš, sve hoću da ne počnem dijeliti, pa nešto ne, ne ide. Jel tako? I mi bi, jel tako, bili smireni i rekli, neće nas niko, jel tako? Ili šta bi bilo? Pa bi bi upili ovoga što broji više, da jednom podijeli, da se bježi, pa jesi ti normal, kakva je ovo sad strategija da se okupljamo ovdje, jel tako? Pa znaš da svi su sad skočili na noge, jel tako? Znači, i odemo i raziđemo se. I sad svako ima po jedan čup ili po vreću para. Ideš spavat kuće, ali tako, zaključuo si ti dobro vrata, sve. Niko te, predpostavljamo, niko te nije vidio. Odradili smo posao. Prlja ga, tako? Hoćemo moć fino zaspati. Hoćemo komer nakon moći. A bolji nam je krevet od Omerovo. Bolja vrata od Omerovi, sve bolje. E, nema sigurnosti u grijehu.